sa zdá, že horúčavy tohto leta máme definitívne za sebou. Počasie sa nám dostáva do polohy medziludských vzťahov, trošku sa ochladilo, minimálne teplomilní sa už obzerajú po svetroch. Striedanie ročných období sa blíži, školopovinným sa pomaličky končia prázdniny, no a život naberie už čoskoro úplne iné tempo, ako tomu bolo počas posledných dvoch mesiacov, ale netreba smútiť, pretože aj nastupujúca jeseň má svoje čaro a ešte stále máme tak mesiac zhruba do jej definitívneho príchodu, takže sa neopúšťajme. Všetko je tak, ako má byť a aspoň po tejto stránke to funguje. Tam sa úplatkami ani hrozbami nič nevyrieši. Napokon podobne je to aj s našou inteligenciou, pretože ani pri nej vám známosti, no, budú vám tak maximálne na dve veci, na nič a to druhé zostáva zvyčajne na toalete. Buď ju máte, alebo si musíte pomôcť inak. V nasledujúcom bloku slova a hudby to poriešime napríklad cez muziku a pozrieme sa na aktuálne obdobie optikou histórie. Začína sa Petrolejka, pri ktorej vás vítá a príjemné počúvanie z Banskej Bystrice želá Peter Kršiak. Peter ale zábode dine Zmizol aj odpad stola, no v tom som nevine Znaloženú káričku tu brázim ulice Nekedy ma zdravia, iní berú palice Hej! Pritom sedím celkom sám, keď niekto ide okolo, no tak sa prežehnám. Treba spraviť divadielko, sem tam zakrývam, keď za cenkami pod nohami, hneď to počítam. Pod s nami, raz si hore, raz si dolu, pod s nami, treba ti na to školu, pod s nami, musíš byť hneď. pomaličku len Do roboty takto chodím každý druhý deň Niekedy ma táto činnosť prudko nebaví Jedno pivko v tieni pod stromom to napraví Sníva sa mi, že som niekam uletel A už sa sem nikdy viac nevrátim Niekde ďalke počujem ten známy hlas Okamžite začni makať, za čo ťa platím Pod s nami, raz si hore, raz si dolu Pod s nami, veď treba ti na to školu Pod s nami, veď musíš byť vieryhodný Pod s nami, príspevok je dobrovoľný Pod s nami, raz si hore, raz si dolu Pod s nami, veď treba ti na to školu Pod s nami, veď musíš byť vieryhodný Pod s nami, príspevok je dobrovoľný sa hovorí budíček pesničkový, aj keď až pred desiatimi rokmi začali vyspevovať v tomto štýle, tak na scéne sú už od záveru 80 rokov. Tuto formáciu evidujeme pod názvom Polemik. Partia nadšencov muziky zvanej Ska sa rozhodla už v roku 1988 založiť formáciu tohto typu. Došlo na prvé koncerty v Bratislave v okolí a nejaké tie nahrávočky. Nominácia na cenu Zväzu autorov a interpretov za rok 1997 v kategórii Objav roka napokon e, nebola premenená vo víťaznú trofej, keďže šampiónkou sa aspoň v tejto kategórii stala vtedy Jana Kiršner, takže mali zdatnú konkurenciu, ale počas leta 1999 sa celkom výborne darilo pesničke Ona je taká. Na polemik e, v tom čase teda sa zaradil medzi už celkom slušne sledované formácie. Ako som naznačil, táto záležitosť má už teda 10 rokov na svojom konte a prišla aj s videoklipovou podobou. Vo videu to bolo o tzv. konkurze pred porotou cez e, povedzme, že súťaž nejakých tých e, podobných záležitostí, ako tomu býva v rámci rôznych e, televíznych show, kde sa hľadajú hviezdy nastupujúce samozrejme, takže si tam člunové kapely zahrali aj nejakých tých imitátorov, ale čo je základ, prečo pesnička vôbec znela, ten máme v kalendári, keďže medzi aktuálnych oslávencov patrí aj člen kapely Braňobajza, zvaný Bejzo, ročník 1972, predvčerom 25. augusta došlo na narodeninový termín, preto dnes aspoň v úvode v jednej z nahrávok a podobne na tom budú ešte aj nasledujúce tri pesničky a tí, ktorí na nich popracovali, pretože nie vždy to bude len o interpretoch, ale v každom prípade toto by malo otvárať aktuálnu petrolejku, v ktorej sa pristavíme hlavne pri dvoch jubilantoch. Tým prvým je od 29. E, augusta už 30-ročný Martin Harich, no a ďalší sviatok ten si spájame s 25. augustom. Je to o 80. výročí narodenia v našom prípade textára Petra Markova a mám pocit, že pesničky, ktoré si tu dnes e, vypočujeme aj z jeho tzv. autorskej dielne by mohli byť všeobecne známymi. No a čo sa týka ďalšej rubriky, to je tzv. trikolóra. Máme tu ešte stále prázdniny a to je tiež téma, ktorá z času na čas bola hlavnou v prípade písania prác do pesničiek, takže tri kúsky si takýmto spôsobom pripomenieme. No a samozrejme budeme myslieť aj na tých, ktorých máme dnes e, v kalendárikoch, pretože aj toto je niečo, čo si zaslúži našu pozornosť. Aktuálne je to o termíne 27. august, to je 239 meninoví oslávenci na Slovensku Silvia a Silvio. Meno má rímsky pôvod, významovo ide ho o horu. V Českej republike by to mal byť Otakar, majiteľ mužského krstného mena nemeckého pôvodu. Významovo obvykle je to uvádzané ako strážiaci majetok. No a teraz si hudobne zajdeme na východ Slovenska, pretože dnešným, nie, zajtrajším oslávencom. Áno, 28. bude dominovať hlavne v nasledujúcich chvíľach. Rodák zo Sobraniec, ročník 1993, tak e, tým je Kristián Dufinec, aktuálne teda frontman e, skupiny Ikonito, ale sú aj také momenty, keď sa z neho stáva tanečník, solista v rámci e, Lúčnice, umeleckého súboru. No a mm, s kapelou už teda má na svojom konte tiež celkom slušné úspechy, aj úspech a víťazstvo na Košickom zlatom poklade, ale to bol ešte rok 2014, tiež to letí neuveriteľne. V tom čase túžil aj po spoločenských zmenách a e, vkladal nádeje aj do vtedy nastupujúceho slovenského prezidenta. No ale dnes už je to trošku iná káva, dosť ľudových motivov sa tam objavuje. A my si pochutíme na nahrávke, ktorá tiež už pamätá niečo, 8-ročná záležitosť, taký letný singlik, ktorý dostal názov Čaj a med. Čaj a med. na sladké už neviem koľký krát. Neuteč pred tým, čo ti túžim dať. Len si to predstav, čo sa všetko môže stať. Prestal som s hľadaním, inej pravej niet. Získam ťa skladaním presvedčivých vied. Ak ty budeš v mojom čaji med, zaženiem všetko, hladovku aj smet napí sa so mnou, veď času máme málo. Aby nám to teplo v čaji vydržalo. Necítiš, ako to v nás vrie? Tak prosím, nevrav mne. Zastav sa chvíľu a pozri do neba daj mi ruku, nič viac nám netreba. Ak veríš v osud, tak prevediem ťa rajom. Mm, len ja, ty a náš medík čajom. Napísa so mnou, veď času máme málo. bieli aj zelený je súci. Píme rýchlo, kým je čaj horúci. Nemaj strach, keď dopijeme tento. Ďalší si hneď uvaríme, vieš. strany jedného z nastupujúcich oslávencov spomienková záležitosť na obdobie, keď sa dvere otvárali aj v našom štúdiu. Hovorili sme svojho času aj o albume Človeka a klaun, ktorý kapela Ikony to ponúkla. O dvoch charakteroch ľudskej bytosti ako takej, aspoň takto to komentovali chlapci svojho času. Prvá polovička to bolo o človeku, ktorý sa snaží svojim ľudským prístupom žiť plnohodnotne a pasuje sa s dennými rutinami, prekážkami, chce poctivo budovať svoj majetok a drží sa aj etických hodnôt, uvedomuje si, že bez práce nie sú koláče. Tá ďalšia pasáž na albume, to už bolo pod hlavičkou s názvom Clown, skladby tiež popového rázu, ale tematika to už bola skôr recesia, výsmech poctivosti. Opisovalo to človeka, ktorý na rozdiel od toho skutočného jedinca si užíva slasti života bez vydanej námahy v kontraste teda s tvrdo pracujúcimi ľuďmi a nachádza sa tam aj víťazná skladba Košického zlatého pokladu z roku 2014 Dva svety. Hlavným posolstvom albumu bolo poukázať na fakt, že na Slovensku žije veľmi veľa ľudí, ktorí poznajú len úlohu klaunov zbohatli vďaka korupčnému systému, chýba im pokora, nemusia riešiť každodenné starosti, čo je v ostrom kontraste s mlčiacou väčšinou, ktorá je tvorená z obyčajných ľudí, ale dnes sa dajú tiež vykresliť dve polohy, keď sa niekto dostane do tzv. hlavného médiového prúdu, tak už potom cez ten náš v žiadnom prípade. No a Niečo na tento spôsob by sa dalo naraziť aj na interpretov tej nahrávky, ktorá je za nami pre istotu, aby náhodou už sa tam dvere nezacapli, lebo tie majú zvyčajne potom z tejto strany len guľu. Čo má vo svojom obsahu historický kalendár, tak e, to je aj korunovácia, síce až na tretí pokus, ale predsa len to vyšlo stoličnom Belehrade v dnešnom Srbsku, to ešte v 14. storočí, v roku 1310 sa konala tá spomínaná korunovácia uhorského kráľa Karola I. Roberta a až na tretí pokus e, bol korunovaný tou svetoštefanskou korunou, čiže korunou uhorských kráľov. Čína s Ruskom podpisovali zmluvu v roku 1689 na základe ktorej sa rieka Amur stala hranicou medzi krajinami. Išlo o prvú dohodu, ktorú Čína uzatvárala s európskou mocnosťou a stabilizovala si tak pomery na severnej hranici. 18. storočie môže byť zastúpené udalosťou, ktorá sa týka e, Žaka Čárosa a bratov Robertovcov, ktorí vypustili v Paríži prvý balón na svete bez posádky, ešte naplnený vodíkom. Americký vynálezca, konštruktér Christopher Latham Scholes získal v 1879 patent na svoj vynález písacieho stroja, ktorý bol aj prvým použiteľným v praxi. Aj tu vybuchovali sopky na planéte, hlavne Krakatoa, ktorá v roku 1883 vyvolala vlnu tsunami. Žiaľ, stálo to životy 36 tisíc ľudí, takže to musela byť riadna sila na ostrovoch Java a Sumatra. No a v roku 1895 došlo na spustenie prvej električkovej trate na území dnešného Slovenska v Bratislave. Celá trať bola vybudovaná ako jednokoľajová, dĺžka cez 3 kilometre aj to už pomôže niekomu, kto sa ťažšie pohybuje, prípadne potrebuje byť skôr na druhom brehu. My sa teraz posunieme ďalej cez tvorbu tiež zajtrajšieho oslávenca, aspoň z pohľadu premiéry. 84. výročie narodenia sa bude spájať s rodákom z Rychnova nad knižnou, českým textárom, režisérom, scenáristom, klaviristom a skladateľom menom Pavel Žák to je postavička možno nenápadná, ale na jeho konte množstvo hitoviek. Spočiatku sa to teda spájalo hlavne s Karlom Černochom. Neskôr pribudli Petr Kotwald, Standa Hložik, Hanna Zagorová, Petr Rezek a z času na čas aj ďalší interpreti. On sám maturoval na Vyššej pedagogickej škole v Hradci Královom, potom diálkovo na Akadémii muzických umení v Prahe. No a Mm, úspešne potom absolvoval všetko v 63. Po štúdiu začal pôsobiť ako učiteľ, bol metodikom Ústredného domu pionierov a mládeže Juliusa Fučíka v Prahe, no a už v tom čase spolupracoval s Jaroslavom Jakoubkom a takto vzniklo niekoľko pesničiek pre Karla Hálu, Hanu Hegerovú, Evu Olmerovú, No a tiež diálkovo študoval na Univerzite Karlovej, bol dramaturgom, zvukovým režisérom aj na Svetovej výstave v Montreále v 67. No a tiež autorom a hudobným režisérom, scenáristom niekoľkých programov vtedajšieho československého rozhlasu. Čo sa týka textov, lebo to tu bude dominovať, tak viac ako 1300 by malo byť na jeho konte a mám pocit, že mnohé mm, dokážete v pohode aj textársky, myslím teraz odrecitovať, hlavne legendárne holky z našej školky, kde je teda podpísaný Pavel Žák ako autor slovíčok k melódii Karla Wagnera. Čo sa týka pesničky, tak e, v tomto prípade to bude návrat k májovému dňu roku 1975, konkrétne to teda vzniklo 4. mája, v tom čase, čo je pre dnešné vysielanie tiež celkom zaujímavý dátum, pretože e, s osobou, ktorá je rovnako stará ako nasledujúca pesnička, budeme viesť dialog v relácii nasledujúcej. Takže minulý rok to bolo 50. Nie, tento rok to je 50. výročie vzniku tejto melódie Zdenka Mertu a práve textár Pavel Žák to potom e, zveril Petrovi Reskovi, ktorý v tom čase so skupinou Kardinálové a aj s Petrou Černockou mal spoločnú, tak povediať, za šatňu ono to o prezliekaní bolo samozrejme trošku oddelené. No a ehm, pesnička, ktorá nás do toho 75. roku vráti, nesie názov Kluci sú páni. Kluci you. hudobníka Petra Reska nejakú úspešnú skladbu, ktorú otextoval práve Pavel Žák, to by problém nebol. Či už išlo o Modrú zem, Přátelství, skladbu Jsi, alebo nahrávky ako První snídaně, Obyčejnej kluk, alebo Nejkrásnější déšť, aj duet s Hankou Zagorovou, tá duhová víla je asi najvýraznejšou v tomto smere, prípadne Ta pusa je tvá, Zákaz předjíždění, alebo keď už sme pri Hanke, tak eh, s Karlom Wagnerom naspievala tiež dostatočne známy to titul Hej mistře basu, no a jej solovky Zima, zima, zima, zima, nápad, maluj zase obrázky, kdyby se vrátil čas, tam už je Pavel Žák podpísaný aj ako skladateľ, takže je toho už len po tejto stránke celkom dosť a to ešte nespomíname Karla Černocha a jeho docela obyčejnou píseň skladby Ona se brání, Zrcadlo, Večerníček, Píseň o mé zemi, no a potom víťazstve na Bratislavskej líre, keď eh, Karel Černoch musel vrátiť líru a eh, v podstate si sypať popol na hlavu, že vôbec si dovolil zaspievať tak úžasne. Aj Pavel Žák mal svojho času problémy a zachránili ho až na Slovensku, kde sa potom na chvíľočku stal taxikárom a ďakoval aj po rokoch, že mu aspoň takýmto spôsobom pomohli prežiť ťažké obdobie, ale neskôr sa mohol vrátiť k tomu písaniu textov a vznikali aj ďalšie nahrávky typu Nákladák pre Petru Černockú, Štestí pre Máriu Rotrovú, Favorit pre Lenku Filipovú. No je tam tých prác naozaj neúrekom. Keď pozerám, že hľadám Karla Gota, tam je skôr dueto s Hankou Zagorovou Apríl, o takom nepríliš <laughs> vydarenom vzťahu, ktorý samozrejme pekne začal, ale nakoniec to skončilo aspoň v nahrávke, teda rozbijaním zariadenia domáceho. No, my to prenesieme teraz cez 20. storočie, pretože aj to nám prináša nejaké udalosti. 15 štátov, vrátane Československa, v Paríži podpisovalo v tento deň pred 97 rokmi E, pakt o zrieknutí sa vojny. Vyhlásenie znelo tak, že vojna bola vyhlásená za nelegálny prostriedok zahraničnej politiky, no tak ani by to inak nemalo byť a ideálne by bolo, keby sa to vojnou vôbec neriešilo. V Rostoku sa o 11 rokov neskôr uskutočnil skúšobný let prvého prúdového lietadla na svete. V roku 1944 na našom území teda nebolo nejak veľa radostí. Slovenskí vojaci a partizáni obsadili vtedy Ružomberok. No, mnoho Nemcov vtedy prišlo o život. V Martine zase skupina partizánov tiež pripravila o život 30 členov nemeckej vojenskej skupiny, ktorá prichádzala z Rumunska. Poďme do 60. rokov. V 62. Spojené štáty vypustili smerom k Venuši vesmírnu sondu. Brit Chris eh, Francis eh, Chichester sa z britského prístavu Plymouth v roku 1966 vydal na solovú plavbu okolo sveta na lodičke, trvalo mu to 9 mesiacov a jeden deň a keď sa vrátil šťastne domov, tak neskôr bol povýšený na rytiera. No a v roku 1989 eh, na kultúrnom dome v Húbovej Vtedy bola odhalená pamätná tabuľa všetkým padlým pri príležitosti 45. výročia Slovenského národného povstania. Ešte rok 99. Vtedy došlo na dohodu v otázke výstavby mosta cez Dunaj medzi Štúrovom a maďarským Ostrihomom. To sa dosiahlo na stretnutí v Blahovej pri Dunajskej strede. Stretli sa tam vtedajší premiéry Mikuláš Zurinda a jeho maďarský partner Viktor Orbán. A už sa dá potom vlastne v pohode chodiť. Vidíte si z jednej strany na druhú a máte možno aj celkom pekný výlet. Teraz na nás čaká ale skôr opisovanie stavby iného typu, pretože si pripomenieme aj už zajtrajšie 98. výročie narodenia ostravského rodáka, ale fungujúceho viac na Slovensku menom Vieroslav Matušík. To bol hudobný skladateľ, dirigent, fagotista. Ako šesťročný začal hrať na husličkách, neskôr na gitare, saxofóne aj klarinete. Pred 80 rokmi sa uchádzalo prijatie na Pražské konzervatórium. Pôvodne chcel študovať klarinet, ale nakoniec sa rozhodol pre fagot. No a v štúdiu hry na fagote pokračoval potom aj na konzervatóriu v Bratislave, čo absolvoval v roku 1951. No a ešte ako poslucháč Pražského konzervatória sa prihlásil aj na konkurs do vznikajúcej slovenskej filharmónie, kde potom nastúpil aj 1. septembra 1949, čím sa zaradil k zakladajúcim členom. No a bol tam prvým fagotistom, aj členom umeleckej rady, neskôr sa stal členom dychového kvinteta slovenských filharmonikov. No a tento súbor vyvíjal činnosť do začiatku 60. rokov, potom sa venoval aj skladateľskej činnosti a keď sa povie Jaroslav Matušík, tak veci znalých môže napadnúť predovšetkým, alebo môže im napadnúť Prvá bratislavská líra, rok 1966, keď e, s pesničkou Mám rozprávkový dom, ktorú otextovala Eliška Jelínková, tam zvíťazil Karel Gott. Toho veľmi často porovnávali a dodnes porovnávajú s Karlom Gottom, ale každý si išiel po svojej ceste, aj keď sa z času na čas teda tie cesty preťali, tak e, spoločná nahrávka nevznikla ale vznikli dve verzie, napríklad jednej pesničky a my si ten víťazný titul z prvého ročníka Bratislavskej líry, ktorý Karel God naspieval v máji toho istého roku, v 66. teraz pripomenieme vo verzii, ktorú v roku 1984 s tanečným orchestrom Československého rozhlasu, inak pod vedením práve Vieroslava Matušíka, mal možnosť naspievať práve Karol Duchoň. A môžete aspoň na diálku takto porovnávať, komu to pristane viac. Mám s vysokou strechou kde si pod nebom nikto netuší, jak ti sluší, jak ti sluší tá obloha v tom obzduší, tak blízko hviezd a oblakov. Mám rozprávkový dom, ten dom je celý tvojím zrkadlom Ako zlatý súmrak prší na tvoju tvár, tom obstuší som tajne tvojim otrokom. Mám rozprávkový dom, čo stojí tu i kde si samorom nebo zem a noc a deň len ty ho nepoznáš a predsa všetkému ty jediná sa podobáš. Mám rozprávkový dom s vysokou strechou, kde si pod nebom nikto netuší, ako sluší, ako sluší ti v očiach jas, keď sú mraku. Deň zhasína, už zhasína, tá spolupráca Vieroslava Matušíka s Karolom Duchoňom, to nebolo len o tejto verzii pesničky Mám rozprávkový dom, pričom existuje ešte aj <laughs> tretia podoba, ktorú v 99. ponúkol Maťo Ďurinda, keď mal Karol Gott 60 tak vznikol taký projekt, ktorý dostal názov Souhviezdí Gott a Maťo sa tam prezentoval tiež ako interpret skladby z prvej líry, no a pokiaľ ide o Karola Duchoňa, tak ešte pesničky typu Keby náhodou, pieseň o matke, prípadne samotná matka, alebo Oravská dievčina, tak to sú tiež pesničky z autorskej dielne práve Vieroslava Matušíka, ktorého posledným dňom bol 15. január roku 1995. A môže byť, že sa niekedy vrátime aj k tej tretej verzii, alebo si ich vypočujeme v rámci trikolóry, ale na teraz by to z tejto hudobnej skrinky bolo všetko. Než sa posunieme už za prvým z jubilantov, tak si poďme ešte priblížiť e, udalosti, ktoré sa spájajú s 27. augustom. V roku 2003 ste mali na Mars najbližšie, doslova naskok, pretože sa priblížil k Zemi e, najviac za, alebo najbližšie za posledných 60 tisíc rokov Niekoľko týždňov dokonca žiaril ako najjasnejší bod južnej oblohy. Stačilo len prebehnúť 55 miliónov 758 tisíc a 6 kilometrov. Vo švedskom Malmö v roku 2005 otvorili 190 metrov vysoký mrakodrap Turning Torzo, najvyššia stavba by to mala byť v Škandinávii, aspoň v tom čase určite. V roku 2008 vtedy demokratický senátor Barack Obama sa stal vôbec prvým afroameričanom nominovaným niektorou z hlavných amerických politických strán na funkciu prezidenta. Aj sa ním potom stal v januári 2009 a vydržalo mu to 8 rokov. V roku 2011, a to už prechádzame k športu, futbalisti Barcelony získali po štvrtýkrát v histórii Európsky superpohár, keď v zápase v Monaku zdolali portugalské Porto 2-0. Pre športový svet to bola udalosť. No a v 2017 dominanciu azijských hráčov na majstrovstvách sveta v badmintone narušil dánsky reprezentant Viktor Axelsen, ktorý vo finále dvojhry mužov zdolal čínskeho olympijského víťaza menom Dan Lin 2-0 vo svojich 23 rokoch získal titul majstra sveta, čo je tiež výnimočnosť, pretože zvyčajne sú tam len teda tie azijské mená. No ale máme tu ešte aj nejaké tých, nejakých tých jednotlivcov, ktorých si budeme pripomínať aj pri prechádzaní historickým kalendárom, aj do toho hudobného sa určite pozrieme, napokon nazeráme tam tradične celý čas a teraz sa to bude točiť okolo Martina Haricha, ktorého 30 už teda ťuká výrazným spôsobom na dvere rodák z Liptovského Mikuláša, jeden z najaktívnejších slovenských údobníkov novej generácie, ktorý odštartoval svoju kariéru v rámci Superstar, kde sa dostal až do finále. No a na jeho konte sa od toho momentu začali objavovať už aj nejaké tie albumy. Ten najvzdialenejší je z roku 2011, čiže tiež to letí. 14 rokov už má príbeh Snow a z neho aj nasledujúca úvodná skladba Nezvestná. Nezvestná. she sung Angie od Rolling Stones Keď pridám tak na plný plyn A viem, že fakt sa nemýlim A už aj letím tmou Vidím ťa pred sebou Keď cítim nálipát Už ťa niekde nájdem očiach Hodiny nám už nevedia Tak sa len môžem smiať Z našich smiešných strát Vietor pod krídlami mám Tak si ho rýchlo vychutnám A viem, že zvýťazí Len láska bez hráci Keď cítim nálipa ťa niekde nájdem rýchlo snáď. Daj mi tých pár dní, čo si nezvesnám. Niekam a nespím, je to zlý sen, kde ťa mám nájsť. Daj mi tých pár dní, čo si nezvesnám. Chcem lietať kto chce, ten môže si vyhľadať aj po vlastnej osi jednotlivé nahrávky. Na jeho konte už 5 albumov, tých kompletne autorských v Slovenčine. Nájdeme tam aj maxi album alebo maxi single skôr v angličtine. V 2016 sa dostal aj do semifinále speváckej súťaže Britský X Factor, kde mu po jeho výkone Lieskali aj porodcovia, dvakrát reprezentoval Slovensko aj na festivale v Polsku, Karpatia Řežov, kde skončil aj na prvom mieste a podredilo sa mu aj v Azerbajdžane za súťažici. 7 rokov moderoval aj údobnú reláciu v rámci televízie. No a ako 18-ročný podnikol aj pešiu tuť, púť teda do Santiago de Compostela ktorá sa stala základom pre jeho nahrávku s názvom Pátram. Inšpirovalo ho to aj k nomádskému životu, ktorý vyznáva dodnes. Na cestách nahral aj kompletný album Mapy z 2017. Neskôr na ostrove Malta vznikli aj e, prvé autorské pesničky v anglickom jazyku pre EPčko s názvom Blue. No a počas tých troch rokov ktoré sme museli tráviť zvyčajne hlavne o samote a zavretý. Natočil v záhradnom domčeku tiež titul s názvom Tulák. O siedmých pesničkách je to, z ktorých každá vznikala jeden deň. Aspoň taký je popis k tomu. Ale my si zaspomíname nielen na solovky, ale aj na spoluprácu. Tá, ktorá sa týkala Petra Cmoríka, tak e, tá je z roku 2015, tiež to letí vznikol aj celkom pekný videoklip s Karolom Čálikom, ktorý si tam zahral. No a zaujímavosťou je aj to, že máme aj štúdiovú verziu, teraz myslím štúdiovú z nášho <laughs> štúdia, pretože obaja chlapci sa svojho času objavili ešte na Kapitulskej a zahrali nám to naživo, ale my si vypomôžeme tou základnou klasickou verziou. aj táto pesnička Oh My Bro. Točilo sa to nielen s Karolom Čálikom, ale aj s modelkou Michailou Karakovou. Veselá pesnička v angličtine, čo sa týka videoklipu. Tak v okolí Liptova, vo Vlkolínci sa točilo režisérom Jakub Krška, ktorý teda už mal možnosť vytvoriť podobné diela. Dá sa povedať, že týmto smerom sa je celkom príjemné obzerať, ale nie je to jediná spolupráca Martina Haricha s niekým z tej domácej hudobnej scény. My si to ešte pripomenieme aj v nasledujúcich dvoch nahrávkach, keď ponúkneme tak povediať až priam proti póli. aj keď by to niekto nemusel vidieť v tejto polohe, inak si zahral aj účinkoval v muzikáloch štyroch, o to Matuščák Trenčiansky, paradoxne v Košiciach, Chyť mne, jestli na to máš v Plzni. Mária Terézia, to, to vzniklo na novej scéne v Bratislave, no a do Plzne sa Maťo vracal aj kvôli titulu Jozefa jeho farebný, zázračný farebný plášť. No a čo sa týka nasledujúcej nahrávky, tak tá bude vynimočnou aj preto, že Martin tam je v pozícii iba interpreta, Autorkou sa stala rodáčka z Považskej Bystrické, vtedy ešte teda Simona Martausová, dnes Magušinová. A dalo ich to dohromady e, vďaka skladbe, ktorá e, napokon má názov Spojiť sily, tiež titul, ktorý sa môže zdať takým nadčasovým. Čo sa týka citátov, tak e, autorku možno spojiť so slovami pesničku som zložila po svojej prvej cyklistike s ľuďmi z parasportu, ktorí mi veľmi prirástli k srdcu. Keď som prišla domov, uvedomila som si, aké je krásne, ako si môžu handicapovaní a zdraví navzájom pomáhať. Radosť z maličkosti a ich pohľad na život učí nás zdravých, aby sme si vážili to, čo máme a tešili sa už len z toho, že sme. Pesnička je vyjadrením toho, ako ma naplňa radosťou vedomie toho, že keď spojíme sily, môžeme dokázať krásne veci a život je krajší. No a o tom, že by z toho mohol byť duet, to sa v podstate vykryštalizovalo až tak zhruba o rok neskôr, keď sa na jednom z benefičných podujatí objavil aj Maťo. No a ten sa k tomu tiež vyjadril s touto pesničkou, to bolo také úplne spontánne. So Simou sme chceli duet už dlho, no tento prišiel tak sám, neplánovane, keď mi pieseň zahrala na bajkovačke, veľmi sa mi páčila, navrhol som nejaké úpravy a tie sa zase páčili jej, takže sme spojili sily a povedali sme si, že do roka a do dňa to nahráme, aby to bolo na ďalší ročník toho parasportu a tej túr hotové. No a hotové to je teda od roku 2018, tak si to v tej verzii aj poďme pripomenúť. Horami, lúkami, tou našou dolinou So slnkom na tvári nevzdať sa svojich snov Srdcami odomknúť aj skryté komnaty navzájom Problém chytiť sa, keď sme už ustatí. Stačí spojiť síly pred nami sám Pán Boh odveje. Otratiť nedám sa pádom či mudrinou. Zrazu sa mení svet, keď letím krajinou. Stačí spojiť si pesničky. Spolupráca, kde je speváčka staršia ako spevák, toto je síce 7 rozdiel, ale stále to ešte nie je viac, a respektíve najviac, čo možno zaregistrovať už aj zo 70 rokov sme tu mali podobnú spoluprácu a úspešnú na Bratislavskej líre. V 73. boli strieborní s pesničkou Chvála humoru Eva Kostolániová a Karol Duchoň. Tam ten rozdiel vekový bol 8-ročný. No a tak toto vyzeralo teda v tejto dvojke. Maťo ten so spevom začínal vo folklórnom súbore, neskôr vystupoval s ocinom, ktorý ako bubeník sa realizoval, no a naučil sa na gitarku, postupne na klavír. Jediný nástroj, ktorý naozaj vyštudoval, to by mali byť bicie. No a poprvýkrát sa na televíznej obrazovke objavil už v roku 2009 v detskej talentovej súťaži Mini Talent Show aj so spolužiakom Marekom Masarykom, zahral vlastnú pesničku aj e, skladbu e, zo spevníka Robyho Williamsa za sprievodu Mariana Čekovského no a potom sa to hlavne odvíjalo od tej Superstar čo ho zdvihlo do výšok a pomaličky lebo zvyčajne je to o tom v týchto súťažiach, že vás to ako žeria vyťahne hore a potom vás to pustí. No a málo kto ten pád dole dokáže zvládnuť spôsobom, že si nenarazí všetko, čo sa naraziť dá, ale aspoň trošku poletuje. Iba výnimočne je to o tom, že niekto zostane v tých výškach aj bez pomoci žeriava No a Maťo sa teda snaží ponúkať aj nahrávky takéhoto typu. A máme tu aj ďalšiu, kde ten vekový rozdiel je ešte výraznejší. Ehm, je to viac ako 50 rokov, pretože vznikla aj nahrávka, ktorá má už 3 roky a ktorá sa teší pozornosti aj vďaka tomu teda, že súčasťou tohto duetu je tiež legenda možno pre niekoho viac jazzovej scény, aj keď tých pesničiek, e, ktoré sa nachádzajú v jeho spevníku, tých je dosť e, skôr takých popovejších alebo šanzónovejších. Reč je o prešovskom rodákovi Petrovi Lipovi Vtáci v krdli to je nahrávka, ktorú dali dohromady pred tromi rokmi a ktorá sa zaradila medzi tie duetové záležitosti v spevníku Martina Haricha. Ono ich tam je samozrejme viac, aj so Selet Buckingham, Robertom Burianom, aj s Aničkou Slováčkovou. Takže už sa to celkom slušne rozrástlo za tie roky, ale vtáci v Trni respektíve v krdli v tomto prípade ešte skôr ako do toho trňa spadnú tak e, to je tak výnimočná záležitosť, že by sme v dnešnom výbere ju nemali nejakým spôsobom opomenúť. stáť, keď nevieš kaďal ďalej, tak sa vráť. Vtáci vedia, že nič nie je náhodou, len sa nechať unášať prírodou. A tak sa nechávam unášať prírodou. Keď si náš som pripravený obetovať, čo mám, ako Samaritán, čo putuje sám. Len spolu môžeme ďalej doletieť. To vtáci v krdli vedia najlepšie. Len s tebou keď netreba Ako nás vidia vtáci Či majú aj oni nám Čo to závidieť Spletí lások a rozchodov Anténa blesko s vodou A či môžu sponad oblakov Čo si pekné uvidieť každý z nás je lepší ako to, čo hrá. Stačí čo si malé ľudské a hneď to vzdá Vtáci vedia, že nič nie je náhodou Len sa nechať unášať prírodou A tak sa nechávam unášať prírodou Keď si náhodou sám Som pripravený obetovať, čo mám Ako Samaritán, čo putuje sám Len spolu môžeme ďalej proletieť To vtáci v krdli vedia najlepšie Len s tebou Som pripravený obetovať, čo má, ako samaritán, čo putuje sám. Len s tebou. Karanténna pesnička, aspoň v tom období mala možnosť uzrieť svetlo tohto sveta. Pôvodne to mala byť solovka, ale došlo k pocitom, že by to mohol spievať aj taký pokojný, uvedomelý človek s nadhľadom a pokorou v hlase z blízkeho okolia prišiel taký nápad, že čo takto osloviť práve Petra Lipu. Maťo to komentoval slovami, táto kombinácia mi prišla nepredstaviteľná, ale hlavu mi to šrotovalo tak veľmi, že som zdvihol telefon. No a výsledok už teda poznáme. V tejto podobe v ostatnom období je to aj o novej hudobnej rovine, na pódia aj do skúšobne od toho zhruba 2022 roku. Začal vstupovať aj po boku muzikantov, rodákov z Nimburku, s bubeníkom Michalom Kanínským a gitaristom Honzom Golasovským. Takže ako také energické trio sa dali dohromady, ktorých spájala teda skúsenosť, e, radosť z muziky a chuť posúvať hranice vlastnej tvorby. Takže aj takáto podoba alebo takúto podobu má hudobná cesta aktuálneho už pre nás teda jubilanta Maťa Haricha k tej 30 zaželať snáď len ešte veľa tvorivých nápadov, aby boli aspoň tak úžasné ako tie, ktoré sme si pripomenuli a uzavrieme to nahrávkou z toho ostatného obdobia. On ich priebežne potom prichádza k nám aj okomentovať tieto pesničky, čo je teda výnimočnosť, jeden z mála, ktorý nemá problém skákať z jedného, tak povediať, z brehu na druhý, aj keď všetci sme na tom istom brehu, len sa tvárime, že e, niečo je ňam a niečo je fuj a môže byť, že skryté miesta v nás, keby sa odhalili, tak by sme našli množstvo spoločných aj tých plusových, aj tých mínusových stránok. A skryté miesta, to je tiež záverečná nahrávka tohto pesničkového bloku. Kedy už konečne pokoj si dáme Bosými nohami po horúcej tráve mm, Vravela si to stále miesta aj v tých hudobných kalendároch. Ich občas teda vymetáme. Teraz sa pozrieme na tých, ktorých máme v tom aktuálnom, čiže pod dátumom 27. august. No a čo sa týka svetovej hudobnej scény, tak 4 mená tu vyskakujú. Jeff Cook, ten bol ročníkom 1949, narodený v štáte Alabama za veľkou mlákou, stal sa spevákom, skladateľom a kytaristom kapely práve s týmto názvom, čiže Alabama v 69. ešte bol spoluzakladateľom takej country rockovej kapely Wild Country. V 77. si potom zmenili tento názov na Alabamu podľa štátu, z ktorého pochádzali a ten prvý album vydali ešte ako Wild Country v 76. Tennessee River, to bola skladba, ktorá sa stala takou prvou hitovkou apríli roku 1980. Najväčšie úspechy práve v 80. rokoch dosahovali na ich konte 23 štúdiových albumov a nejaké tie live záznamy, kompilácie, výberovky. Zaradila sa táto formácia k najúspešnejším americkým country rockovým kapelám. Jeff ten zomrel v novembri pred tromi rokmi je to jediné meno z dnešného hudobného kalendára, o ktorom môžeme hovoriť v minulom čase. Z toho kvarteta svetových hviezd Alex Lifeson, narodený ako Alexander Živojnovič, tak v Britskej Kolumbii v Kanade v roku 1953 stal sa gitaristom kapely s názvom Rush, kanadská roková formácia, ktorá vznikla v Toronte v 68. roku a prvý album ponúkli potom o 6 rokov neskôr v marci práve pod názvom Kapely. Na ich konte by malo byť 19 štúdioviek. No a e, samotného Alexa v hudobnom dvojtýždenníku Rolling Stone zaradili na 98. miesto v stovke najlepších gitaristov všetkých čias. No a medzi gitaristov, aj keď skôr bas-gitaristov, sa radí aj Glenn Metlock, rodák z Paddingtonu, ročník 1956, člen pangrokovej skupiny Sex Pistols, formácie, ktorá vznikla v podstate presne pred 50 rokmi v auguste 1975 a v novembri mali aj svoju koncertnú premiéru na jednej z londýnskych škôl. No, taký prvý výrazný úspech zaznamenali v máji 77, keď vydali single so skladbou Good Save the Queen. Na obale bola kresba kráľovnej Alžbety, ktorá mala ústa prepichnuté zatváracím špendlíkom. No a za 5 dní sa minulo 150 tisíc singlov. Kto vie, ako to v tom čase riešili, lebo keby to mal byť prepadák a na, vydáte 150 tisíc kusov, čo s tým? ale ako bolo alebo ako uvádzajú záznamy, tak nakoniec sa to rozchytalo lepšie ako teplé rožky. No a kapela Sex Pistol sa tým pádom už zaradila v podstate v tom čase medzi výrazné zostavy a dnes je to dá sa povedať, že legendárna kapela, ktorá si zahrala aj na Slovensku, na, pie, na Piešťanskom letisku v júli 2008 napríklad. Takže bolo možné si pozrieť aj naživo. No a Tony Kanal, rodák z Londýna, ročník 1970, tiež bas-gitarista v kapele No Doubt, ktorá vznikla v 86. v kalifornskom Anaheime. Ehm, no a napokon frontmenkou tejto kapely sa stala Gwen Stefani. Dá sa povedať, že skladba Don't Speak je takou najvýraznejšou oni mali medzi sebou niečo, aj keď sa hovorilo, že speváčka v kapele je nedotknutelná, tak to na chvíľočku tajili, potom to vyšlo na javo, nakoniec sa to v podstate rozpadlo a na albume, kde bola aj pesnička spomínaná, tam sa riešili také tie aj smutné veci z tohto vzťahu, takže dnes máme Gwen viac solistku, známu aj vďaka nahrávkam, ktoré už s touto formáciou nemajú nič spoločné. No a ani tie nasledujúce pesničky s týmito menami nič spoločné mať nebudú, skôr naopak budú spájané s tým, čo sa nám už pomaličky končí, teda nám nie. My už prežívame veľké prázdniny, ale tým, ktorých sa to dotýka, nielen počas e, poloročných prázdnin, e, jarných prázdnin alebo uholných ktoré tu svojho času boli, boli tu aj jesenné, zimné, alebo sú, hlavne letné, sú na pretrase v tomto časopriestore a tak si ich poďme pripomenúť tromi pesničkami. Tá nasledujúca sa bude prázdnin dotýkať len okrajovo. Z roku 1984 je albumová Peťka Mariky Gombitovej, ktorú dávala dohromady predovšetkým s Petrom Brainerom ale asistentom dosť výrazným bol aj Laci Lučenič. Pesničky, ktoré sa objavili na tomto albume, tak e, všetko to otvárala práve skladba, ktorú si dnes pripomenieme ako prvú, čiže prázdninové tričko Fontán došlo k trošku netradičnej spolupráci s Petrom Brainerom, ktorý v tom čase bol um, asi najčastejšie spájaný s Petrom Lipom, lebo v prvej polovičke 80 rokov hrával práve s ním, no a pracoval ako hudobný režisér v slovenskom rozhlase a táto spolupráca bola určite neprehliadnutelnou, pretože na albume sa nachádzalo 10 pesničiek a nielen úvodné prázdninové tričko. Zasiahlo poslucháča prekážky dní Zem menom láska, korzo chlapčenských myšlienok, karneval horiacich bábik, crazy. To by som v podstate mohol vymenovať všetky pesničky. Dnes ale v hlavnej úlohe sú teda tie prázdniny, a ono to je teda o období, ktoré pôvodne teda, čo sa týka veľkých prázdnin, tak prebiehalo v septembri a v októbri. No ale prišiel reformátor, syn Márie Terézie, cisár Jozef II, ktorý v roku 1787 to ešte presunul na letné mesiace, júl a august. Takže tí, ktorí prežívali september a oktober, tí už to nemôžu pamätať, nie sú medzi nami. On potom pokračoval v reformách školstva, ktoré započala jeho mamina nariadil povinnú školskú dochádzku pre deti od 6 do 12 rokov. Vyučovanie vyhlásil za bezplatné. Ono sa veľa u nás dnes tiež hovorí o niektorých bezplatných veciach, ale vždy tam musíte niečo nechať. Nariadil aj každoročný súpis detí. Absencia bola trestaná. V každej obci, kde bola fara, tak sa zriadovali školy. Do tých škôl museli dochádzať aj deti zo susedných obcí, ktoré boli vzdialené do 5 kilometrov. Žiaci, ktorí mali iné než katolické vierovýznanie a nemali vlastnú školu, museli navštevovať katolické školy. Jozef II ale kritizoval prehnanú náboženskú výchovu na školách. Kľúčové reformy urobil aj v oblasti vyšších škôl, tie v Sedmohrade podrobil Viedenskej študijnej komisii, zrušil povinné bohoslužby a účasť študentov na náboženských úkonoch, povolili im návštevy divadiel aj zábavných lokálov, ale nie všetky reformné kroky tejto politiky boli pokrokové. Nemecký jazyk zaviedol vo všetkých stredných školách ako povinný predmet, zaviedol tiež poplatky v školách a štúdium na strednej škole bolo možné iba pre deti trošku zámožnejších rodičov. Ale podporoval napríklad aj muziku. Takým tým skladateľom jeho dvora bol Antonio Salieri a komponoval tam aj Wolfgang Amadeus Mozart, takže z tohto pohľadu veľké mená po tej historickej stránke. Čo sa týka prázdninovej tematiky, tej sa povenoval čiastočne vo výnimočnej nahrávke v roku 1992 aj na albume Co se má stát, to se stane eh, Dalibor Janda výnimočná bola preto, lebo na tzv. cover verzie sme v jeho spevníku neboli nikdy zvyknutí. Táto melódia dovezená z Talianska napokon e, tento album spestrila. No a tradičný textár Jan Krúta jej dal pre túto chvíľu naozaj netradičný názov Prázdniny. Prázdniny. Kolik mohlo nám být let, nevím, budu vyprávět, co vlastně dávno moc dobře známe na spaměť a o čem se mi dnes v noci zdálo. Když se prvně potkali, rábky očí zaťaly a mráz je polil, ač bylo léto, stromy splnili si přání vzlétnout. Scházeli se každou noc, všichni svatí na pomoc, vždycky k ránu spolu povstávali z rosy. Milování korálky, byli dárek na dárky, mladý víno. Prázdniny, ráda modrá, noci bílé prázdniny, co jindy nešlo teď je hrabě jedna věc. láska dá do příběhu, kdy zas to samé. Uměli se milovat, hezký lži si slibovat, ale žít spolu uměli jen málo, ještě nevěděli, o co se hrálo. Jedno ráno povstali, Naposled se objali, za tou lekcí prostě zavřeli knížku, stromy náhle rychle ztráceli výšku. Scházeli se každou noc, všichni svatí na pomoc, k ránu s někým jiným povstávali z rosy. Milování korálky, byli dárek na dárky, mladý víno. Právě Rána modrá, noci bílé prázdniny. Co jindy nešlo, teď te hravě jedna dvě o prázdninách. Láska dá do dřív. bílé prázdniny. Co jindy nešlo, teď dehavě jedna dvě o prázdninách. Láska dá sa nedá nazvať za to samé po tých predchádzajúcich štyroch albumoch, ktoré Dalibor Janda ponúkol v 80 rokoch, čiže Hurikán, Gracie, 10 prstů pro život a jen ty samotná a ja, to už bol začiatok 90 rokov, tak prišiel s týmto produktom a už to bol úplne iný prototyp, čiže sprievodná kapela, ako v predchádzajúcich prípadoch a aj ten repertoár z dnešného pohľadu sa mnohí keď tak vracajú a dokážu si vybaviť tak hlavne titulnú pesničku. Tieto prázdniny nepatrili k tak hraným záležitostiam ako tie z predchádzajúceho obdobia. No, ale keď sa vrátime teda k téme prázdniny, boli tam spomenuté čiastočne aj tie uholené, také netradičné prázdniny. Tie vám v lete málo kto ponúkne v našich zemepisných šírkach. Napokon ono sa to aj tak spája skôr s januárovým obdobím, pretože na niekdajšom území alebo na území niekdajšieho Československa boli vyhlásené 5. januára roku 1979 na základe energetickej krízy, ktorá nastala po náhlej zmene počasia, pretože vtedy prechod zo 78. na 79. rok to vám bola iná sila, teplota sa zmenila takmer o 30 stupňov Celzia na kopci nad Libercom, zvanom Ještet, klesla napríklad e, teplota počas 24 hodín o 26 stupňov a vo Frenštáte pod Radhošťom dokonca o 30,5 stupňa Meteostanica v Prahe v Libuši zaznamenala na Silvestra pokles teploty z plus 11,4 stupňa Celzia o 14. hodine na minus 10,5 stupňa Celzia o 21. hodine, čiže takmer o 22 stupňov počas 7 hodín a do rána potom ešte o ďalších takmer 8 stupňov. Takže to bola iná zmena. No a tento silný a najmä rýchly pokles teploty vtedy spôsobil na našom území aj energetickú a dopravnú kalamitu prakticky pre celé Československo. V tých predchádzajúcich teplých dňoch totiž vydatne pršalo a všetko vyťažené a väčšinou aj nekryté uhlie bolo tým pádom veľmi mokré no a s príchodom mrazov <laughs> okamžite zmrzlo prakticky v celom objeme a zmrzol e, tiež e, nielen teda umrzlo uhlie, ale aj koks v železničných nákladných vozňoch no a počas niekoľkých desiatok hodín tak uholným elektrárňam začalo dochádzať použiteľné nezamrznuté palivo súbežne s tým ale došlo aj v severočeskom a sokolovskom hnedouholnom revíre aj k vyradeniu korčekových rýpadiel a transportných pásov, ktoré tiež zamrzli a výsledkom bola teda ťažko riešiteľná energetická kríza. Došlo na úsporné opatrenia, takže vláda vtedy na vzniknutú situáciu reagovala síce až 5. januára, ale reagovala prijatím viacerých opatrení, ktoré vošli teda do účinnosti v nasledujúcich dňoch a na ktoré na úrovni krajov rozpracovávali teda všetko tzv. komisie, No a začalo sa šetriť na mnohých miestach aj v rámci škôl výrazné obmedzenia prevádzok tie postihli 6. januára aj vysielanie Československej televízie len na dobu po 19. hodine a od 8. do 15. januára dokonca až od 20. hodiny 30. minúty a boli uzavreté aj galérie, väčšina divadiel v školách od 8. januára vyhlásené uholné prázdniny, ktoré boli 11. januára potom predlžené až do 29. Začiatok pracovného času v úradoch a administratíve tam, kde to bolo z dôvodu dopravy možné, tak bol posunutý až na 8 alebo 9 hodinu ráno, pretože zamrzalo všetko, autobusy tiež nemali možnosť štartovať, respektíve aj počas jazdy im to všetko zamrzalo. Ten koniec potom prišiel, ono sa to začalo stabilizovať tak v polovičke januára a po 20. pomohli aj, e, pomohlo aj to, že už bol taký mierny odmek, takže sa prechádzalo k normálu, uholné prázdniny mohli byť odvolané k tomu 29. januáru roku 1979 s tým, že kvôli zameškanej výučbe boli v tomto školskom roku zrušené jarné prázdniny a neboli povolené ani celodenné školské výlety, takže ono to tak chodí, že dobré správy vám vždy musia súbežne prísť aj s tými zlými. No a regulačné opatrenia predovšetkým v oblasti dodávok elektrickej energie sa v podobných prípadoch priebežne uplatňovali aj neskôr. Napríklad na začiatku roku 1987 keď došlo na dlhšie mrazy pod minus 25 stupňov. Také tie stabilné dodávky elektrickej energie zaistila až úplná dostavba jadrových elektrární v Dukovanoch a v Temelíne. No a čo sa týka zahraničia, tak keď už sme pri tých teplotách v Moskve, čo sa týka extrémnych mrazov, E, svojho času namerali minus 45 stupňov, čím bol prekonaný rekord z roku 1900 a rekordne nízka teplota minus 47 bola nameraná aj vo Švédsku na severe. V západnom Nemecku padal napríklad sneh nepretržite 80 hodín, takže vyhlásený bol aj stav ohrozenia a dánsky rozhlas tiež nabádal občanov, aby nevychádzali vôbec z domu. No, iba kvôli počasiu. Našťastie. Pretože niekedy tá kalamita, keď postihne to, čo niektorí nosia na krku, tak amen tma, koniec všetkého, koniec tejto témy, to bude aj o konci prázdnin, lebo aj koniec prázdnin sa stal niečím, na čo si autory svojho času posvietili. Mirek Černý napríklad ako autor slov k melódii Pavla Vaculíka No a tento single, ktorý vyšiel v roku 1981, bude zároveň spomienkou aj na svojho času spievajúceho bubeníka menom Viteslav Vávra. vlastným, jenom se snem, který zdál se mi koncem prázdnin. Beznadějně vzdálený. Možná tisíckrát jsem kolem šel, možná mnohem hezčí dívky míjel, že jsem žádnou jinou nenašel, že můj svět se jinak neodvíjel, to teď ví jen víc prázdnin to říct, stěží ještě někdy vylovíme, prázdným díváním se do sklenic, konec prázdnin, beznadějně, vzdálený. Jako tenkrát koncem letních prázdnin, tímhle městem bloudím ztracený, bloudím znovu davem lidu prázdným, s dluhem stále nezaplaceným, koncem prázdnin, beznadějně singlovka, ono sa to dá spojiť aj s prvou profilovou LP platňou Viteslava Vávru, na ktorej boli zaznamenané aj ďalšie zaujímavé tituly, hlavne teda Dívka z hermánkové návsi, tá by sa dala zaradiť medzi také jeho výraznejšie záležitosti od 1. júla roku 2021 je to už len o spomienkach takže v jeho prípade ani tá 70 sa nemala možnosť oslavovať, ale v nasledujúcom prípade dôjde na 8. krížik a je možné aj osobne zagratulovať, k tomu sa dostaneme, ale poďme sa pozrieť ešte do toho dnešného kalendára, koho možno povytiahnuť z takých výraznejších. No a dovolím si začať teda autorom známeho románu Americká tragédia, Theodorom Dreistrom, americkým prozaikom, dramatikom, novinárom, ktorý bol ročníkom 1871. O 6 rokov neskôr sa narodil britský výrobca motorov a letec Charles Stuart Rolls, ktorý v spolupráci s Henrym Roysom potom založil slávnuto firmu na výrobu luxusných automobilov. to by nepoznal, vozítka s názvom Rolls-Royce. Emil Horvat starší, rodák zo Zlatna. Už je to 102 rokov od narodenia, bol aj členom činohry Divadla Slovenského národného povstania v Martine, čo by malo byť dnešné slovenské komorné divadlo. No a jeho postavičky, tam ich bolo neúrekom, či už ide o divadelné priestory alebo aj e, filmové v rámci kinematografie. Už v 60. rokoch sa mal možnosť objavovať na filmových plátnach, e, či už to bola dráma z Babelec z roku 1961, kde si zahral farára. Farárom bol aj v dráme Tam za lesem z roku 1962 alebo v komédii e, Každý mladý muž, tam si zahral vojaka Leď ptáku, leď hordubal, uzavretý kruh, no a neskôr teda aj tie slovenské tituly aj v rámci povedzme, že Petrolejky by mohol byť pre nás zaujímavý vďaka účasti v Rabake so skupinou Elán. Tam pri pesničke od Tatier k Dunaju je scénka, kde sa Emil Horváth starší objavil. No, už je to možné len v spomienkach riešiť od 1. januára roku 2001, keď e, sa v Martine jeho životný príbeh uzavrel. 20. roky minulého storočia, ale možno ešte spojiť aj s Janom Zacharom, ktorý sa narodil e, v Kubrej, v dnešnej časti Trenčína, stal sa boxerom, ročník 1928, olympijský víťaz e, z letnej olympiády vo Fínsku v 50 kde žiaril eh, hlavne Emil Zátopek. No a inak sa stal Jan Zachara aj dvojnásobným majstrom Československa, respektíve Slovenska. Majstrom Československa bol 4 krát. Bol aj majstrom športu v 53. O 5 rokov neskôr zaslúžilým majstrom športu a zaslúžilým trénerom v roku 1972. Jeho životný príbeh sa tiež uzavrel na začiatku roka, ale tohto, čiže 2. januára 2025. No aspoň pre túto chvíľočku posledné meno, tak e, to je Jiří Hubač, ten sa narodil v roku 1929, stal sa dramatikom a scenáristom, pôvodným povolaním konštruktér, ktorý začínal v Československej televízii ako dramaturg. Po 61. No a od 74. sa živil výkonom tzv. slobodného povolania. Spolupracoval s Jaroslavom Dítlom, ehm, pokiaľ ide o mm, hry typu Ikaru vpád alebo Nezralé maliny. To by sa dalo zaradiť niekde na začiatok. Neskôr k tomu prispeli aj seriály typu Dobrá voda alebo Sanitka. No a v roku 2000 to dotiahol až do Dvorany Slávy. Pri vyhlasovaní cien TT tiež obdržal cenu Trilobit a cenu Vladislava Vančuru. Zomrel v septembri roku 2011. Na mladšie ročníky už tam toho veľa nie je, ale predsa len si posvietime zase trošku neskôr. Už by bolo na čase teda dať niečo aj zo strany Petra Marková. Prvý kúsok práve k filmu nás bude ťahať a môže byť, že mnohí veľmi rýchlo spoznajú, koľká bije. Tisíckrát viděl dát. Znala pana pána, hádejte, co bylo dát. že pro ní spál. A to byla rána, již se dědí táta bál. Aby mohla šťastně žít, tak pánovi chtěl život vzít. Znala mama pána, dejte, co bylo dál. Tisíckrát můžeš chtít vzdálenou Jako sám v mraku tří tak pochopíš, že víc. Tak pochopíš, že víc. Už sme tu dnes mali pesničku zo 4. mája roku 1975 oficiálne e, túto nahrávku dokončili presne o mesiac skôr autorom hudby Viteslav Hádl, tak starom teda Petr Markov. V štúdiu sa síce ako interpreti nestretli, každý to naspieval v inom čase, ale vzniklo dueto Helenky Vondráčkovej, Vaškaneckářa znala panna pána za sprievodu orchestra Karla Wagnera, trošku netradične. V každom prípade si to spájame s filmovým titulom ako utopiť doktora Mráčka a konec vodníku v Čechách. Komédia Václava Vorlíčka, ktorá mala premiéru 1. marca 75 e, už. Zaujímavé, že táto nahrávka je teda trošku mladšia, ale môže byť, že ten dátum je iba o odovzdaní, ale zrealizované to mohlo byť aj trošku skôr, nemusíme špekulovať, tak či tak to nie je podstatné. Základom je príbeh autora hudby, E, respektíve autora textu v tomto prípade samozrejme, spisovateľa, dramatika, scenáristu, novinára, textára Petra Markova, ktorý sa narodil 25. augusta 1945 v časti Strašnice v rodine doktora Pavla Markova, čo bol ruský emigrant, podplukovník tzv. Bielej armády, šľachtic z Novočerkasku, ktorý prišiel do Československa ešte okolo roku 1921 vďaka nadácii prezidenta Tomáša Garika Masaryka tu vyštudoval medicínu. S maminou eh, Petra Marková sa spoznal až v Prahe a tá neskôr potom pracovala v jeho ordinácii ako zdravotná sestra. No a ocino ten bol údajne výborným rozprávačom, mami napísala básne a od nich potom zdedil Petr Markov aj tú to literárne nadanie, jeho smerovanie ovplyvnili aj rodinní priatelia z ich bytového domu, ku ktorým patril aj svojho času producent e, Karel Fakes a barandovský fotograf Miloslav Mirwald, takže na základnej škole, kde bol už jeho spolužiakom práve Viteslav Hádl, neskorší hudobný skladateľ, tak e, písal texty už v podstate v rannom detstve alebo mladosti Ocino zomrel, keď mal 13. Mamina potom pracovala e, v sklade. Miesto kariéry pri filme pre syna chcela solidné zamestnanie, preto miesto vysnenej umeleckej školy nastúpil nakoniec na strojnickú priemyslovku v Karlíne. Napriek tomu v tom čase s kamarátmi založil aj malé divadlo a spoločne vystupovali, zvažoval štúdium na Filmovej akadémii, ale predpokladal, že by bolo vyžadované boli vyžadované nejaké tie životné skúsenosti a preto nastúpil do ČKD elektrotechnika. No a vo voľnom čase písal básničky a prvé komediálne muzikály alebo komediálny muzikál, ktorý mal premiéru čo skoro po nástupe do vojenskej služby a pozitívna reakcia publika toho utvrdilo v názore, že je to smer, že by mohol ísť. Takže veľkú časť vojenskej služby venoval kultúre, keď spolupracoval aj s rôznymi amatérskými a armádnymi súbormi a viedol kurzy veršovania. A že mu tie verše celkom dobre išli, tak tých dôkazových materiálov je viac. Ten nasledujúci, to si spojíme s titulom, za ktorým Petr Markov tiež stál. Tentoraz je to už spolupráca so samotným Karlom Wagnerom. V zbore dokonca by mohlo byť počuť aj e, hlas e, Michala Davida, ale tým dominantným bude Standa Hložek a opäť si to možno spojiť aj s filmovým titulom, čiže s dielom nazvaným Slunce, seno a pár facek, aj keď pesnička nakoniec znela iba v krčme z tranzistoru. tejto pesničke sa traduje historka, keď išiel film Slunce, seno a pár facek do kín. Standa Hložek obvolal celú rodinu, bude mať pesničku vo filme. <laughs> Nakoniec tam zňal kúsok práve z toho tranzistoru v krčme, kde Kelišová načúvala, o čom sa ďalšie dve dámy rozprávali. Pokiaľ ide o tvorbu Petra Markova, po skončení vojenskej služby vyštudoval Filmovú akadémiu muzických umení, katedru filmovej a televíznej scenaristiky a dramaturgie. V 70. rokoch pracoval ako scenárista filmového štúdia Barandov, potom s kratšími prestávkami vykonával tzv. slobodné povolanie, no a v rokoch 90. v polovičke bol reportérom časopisu Story v 97. zase kreatívnym riaditeľom reklamnej agentúry. Tri roky prednášal aj tvorivé písanie na Literárnej akadémii Jozefa Škvoreckého v Prahe. No a jeho dielo tak to je celkom rozsiahlé, čo sa týka scenárov celovečerných filmov, tak nielen teda ako utopiť doktora Mráčka a neb konec vodníku v Čechách, ale boli to aj tie tri diela Slunce Seno, čiže Jahody, Párfacek a Erotika, neskôr komedia s Luďkom Sobotom Ještě větší blbec, než jsme doufali. Knižky, v kterých eh, mal možnosť teda to previesť do literárnej podoby, čo sa týka televíznych seriálov, tak eh, v prípade Miloša Macourka jednak Konec vodníků v Čechách, potom Arabela, Létající Čestmír, neskôr aj Arabela a Rumburak, čo vyšlo aj po slovensky, aj v Nemčine. No a knižky, v ktorých spolu so Zdeňkom Troškom previedli všetko do literárnej podoby, tak to sú tie tri filmy Slunce, Seno. Inak je tu aj ďalšia literatúra e, typu e, Drby z lepší společnosti, čo sú klebety po slovensky. E, Co ve zlatíčkách nebylo, ale přišel, alebo prišiel kostlivec k doktorovi Najdu sa aj muzikály Zvonokosy, Miliónová láska, Jedna noc na Karlštejne, Hrádky s čartem, Cesta kolem sveta za 80 dní, Baron Prášil alebo Kasanova, no a v rámci hudobných e, komédií aj tri diely s názvom Pofoukej mi jahody. E, ešte sa k ním dostaneme, ale než sa budeme lúčiť, tak poďme za Vierkou Špinarovou, pretože aj s ňou je tu nejaká tá spolupráca, hlavne na albume Meteor lásky, kde Ivo Pavlík, v tom čase teda ešte partner Viery Špinárovej, než prišla Heidi Janku, tak e, aj za sprievodu jeho kapely mala možnosť e, naspievať pesničku s textom Petra Markova s názvom Ja se sázím. Ja se sázím. napísal, je približne 450, vytiahnuť 5 reprezentatívnych. No, pokus tu je, ešte dva, možno najvýraznejšie, na nás čakajú pred rozlúčkou, ale ešte sa pozrime aj do toho dnešného kalendára. Mám tam kvarteto mien, na ktoré sa snáď dnes oplatí pozrieť. Zaspomínať si aj na herečku, rodáčku z Michaloviec, bola ročníkom 1957, hovoriť v minulom čase žiaľ musíme od posledného januárového dňa tohto roku. Ide o Táňu Radevu, absolventku divadelnej fakulty Vysokej školy muzických umení v Bratislave. Hrala aj v divadle Jonáša Záborského v Prešove, potom v štátnom divadle v Košiciach, neskôr v divadle Andrea Bagara v Nitre, venovala sa aj dabingu. Asi najznámejšou postavou je novinárka Murphy Brownová, ďalšia, keď už sme pri tom hereckom svete, tak pre možno divákov televíznych seriálov je známejšia Berguzar Korelová, turecká herečka, 43. narodeniny si dnes pripomína, známa hlavne ako Šeherezáda zo seriálu Tisíca jedna noc, narodená v Istambule. No a zo sveta športu sú to eh, v jednom prípade teda je možné osobne zagratulovať Andersin Luis de Souza, narodený v roku 1977, známy ako brazílsky futbalista Deku, na medzinárodnej úrovni ale reprezentuje Portugalsko, alebo reprezentoval. No a na tej klubovej e, s týmom FC Porto po úspechu v Lige majstrov potom prešiel do Barcelony a v 2008 keď sa stal nepotrebným, tak odišiel do Londýna, do týmu Chelsea. Karel Rachúnek, ten bol o dva roky mladší, rodák e, z vtedajšieho Gotwaldova, dnešného Zlína, e, čiže ročník 1979, stal sa hokejistom, no naposledy pôsobil v ruskom týme Lokomotív Jaroslavl a vieme, čo sa stalo toho 7. septembra roku 2011 aj preto, lebo v tom lietadle sedel tiež Pavol Demitra. Takže to sú mená, ktoré nachádzame medzi narodeninovými. Pokiaľ ide o odchádzajúcich po pesničke, nebude dlhá, má dve minútky, hudba Karel Wagner a pôvodne mám pocit, že to bola čisto len instrumentálna záležitosť. Petr Markov k tomu dodal text a Karel Černoch to naspieval. A asi netreba tiež dodávať, ku ktorému filmu si to treba priradiť. když slunce vyšle do rozpálí zem chladnou jahody, když sládnou jehličím a senem voní okolí. To je léto, co mám rád, když má léto grády, když je správný hic. Holky nás mají rády, my je o to víc. Troška něžný lásky nikdy neškodí. V trávě ani v jahodí. Když má léto grády, zem je blažená. Vzhůru kamarádi k holkám do sena. Krásnej vzlet je rázem na ten boží svět zemský ráj to na pohled. Slunce zář, když mrakům karty zamíchá, ležím vedle tebe pod blankitným nebem, dotýkám se tě a štěstí nedýchám, to je léto, co mám rád. Když má léto grády, když je správnej hic, holky nás mají rády, my je o to víc. Troška nežný lásky nikdy neškodí, v trávě ani v jahodí. Když má léto krády, zem je blažená, vzhůru kamarádi k holkám do sena. Krásnej vzlet je rázem na ten boží svět, zemský ráj to na pohled a proto, když má léto krády, zem je blažená. kamarádi k holkám do sena. Na zázračný mládí můžeme si hrát. To je léto, co mám rád. A sme vo finále. Aktuálna petrolejka čo skoro pohasne. Ešte jeden výtvor Petra na nás čaká, predtým pohľad medzi odchádzajúcich tak najvzdialenejší ročník to bol talianský maliar, poznáme ho pod menom Tiziano, alebo Tizian, jeden z najvýznamnejších renesančných maliarov 16. storočia. Údajne sa to uzavrelo v Benátkach 27. augusta 1576. Tak treba v tomto prípade veriť. Archívom a historickým kalendárom Lope de Vega, to bol zase španielský dramatik a básnik, je tu také malé jubileum, keďže zomrel v roku 1635. Brian Epstein, tak to už môžeme siahnuť aj po hudobnom kalendári, bol rodákom z Liverpoolu, ročník 1934, ale aj objaviteľom a potom manažérom slávnych liverpoolských chrobákov skupiny Beatles, pričom narodil sa v rodine obchodníka, vystriedal 7 škôl, ani jednu nedokončil, ako 16-ročný pracoval v pozícii predavača v obchode s gramofónovými platňami a s kapelou sa zoznámil e, v Liverpoolskom Cavern Clube. V decembri 61 podpísali zmluvu a bol známy svojou presnosťou, ktorá vraj zachádzala až do puntičkárstva. Väčšinu súkromného života až do svojho odchodu predávkoval sa drogami čo si budeme hovoriť, obetoval práci práve pre skupinu Beatles. Zomrel veľmi mladý, mal 33 rokov v tom 67. roku, keď sa nachádzal v Londýne. No a prechod k tým posledným menám. Valerí Charlamov, to bol významný hokejista zo Sovietskeho zväzu, považovaný za jedného z najväčších hráčov histórie. Zomrel pri automobilovej nehode v roku 1981 a jeho jediný syn Alexander sa stal hokejistom. No a v hlasovaní Medzinárodnej hokovej federácie bol v ankete 56 expertov zo 16 krajín zvoleným za jedného zo šiestich hráčov týmu storočia, takže toto snáď môžeme odobriť. Václav Ježek to bol československý futbalista a tréner, narodený vo Zvolenie. V oktobri to bude 102 rokov. No ale hrával potom za Jaromnež, Spartak Hradec Králové a za, aj za Sláviu Banská Bystrica. Bol trénerom Pražskej Sparty, manažérom Pražskej Slávie a tiež trénerom reprezentačného mužstva, s ktorým získal v 76. titul majstrov Európy. No a bol aj šéf e, trénerom spoločného reprezentačného výberu Českej a Slovenskej republiky, dlho trénoval aj v zahraničí, vyhral v ankete českých trénerov o najlepšieho českého futbalového trénera 20. storočia, tiež je po ňom pomenovaný memoriál Václava Ješka, organizovaný od roku 1994 pre mládežnícke reprezentačné výbery. Zomrel pred 30 rokmi. No a v roku 2009 to bol Sergej Vladimirovič Michalkov, ruský dramatik a spisovateľ, autor ruskej hymny. Ten bol ročníkom 1913. Ročníkom 1945 je ale teda Petr Markov, ktorého pesničky sme si dnes pripomínali a tá záverečná nás vráti opäť do roku 1975, to mal 30 keď so svojím spolužiakom, spomínaným Viteslavom Hádlom, dali dohromady aj nasledujúci titul Tanečný orchester Československého rozhlasu vedený Jozefom Vobrubom natočil podklady za spevácky mikrofón sa postavila Hanna Zagorová a takto vznikla titulná pesnička jej LP platne z tohto obdobia Cesta ke štestí a môže byť aj návodom pre tých, ktorí stále ešte nevedia ako na to. Je to bodka za dnešnou Petrolejkou a pekný stále ešte slnečný augustový čas z Banskej Bystrice želá Peter Kršiak.